Jūs klausāties raidījumu Es esmu sava brāļa sarks. Ar mīlestību, kungs, tu mani pilnu lej, lai doto atdodu, kad manos līdzcilvēkos garām ej. Sveicināti, mīļie radio Marija klausītāji! Šodien mēs studijā esam es Daina un manas divas mīļas sievietes, tā ir Anita un Aleksandra. Sveikas! Sveicināti! Nu, lūk, es priecājos, ka mēs esam satikušās, arī pat studijā, mēs arī tikāmies neilgi, aprunājāmies. E, mēs esam tikušās arī agrāk un diezgan gadiņus atpakaļ – un kur īļu ciems ieviešu cietumā. Un tas, lai arī skan vārds cietumā, bet mums to nav jāuztver kā kādu briesmīgu vietu, e, jo cietumā izrādās var nokļūt pavisam cilvēki, kuri par to nav sapņos rādījies, ka viņi varētu tur nokļūt. Nokļūst ļoti dažādi cilvēki, e, vienkārši nezināšanas, nesaprašanas vai citu cilvēku vainas dēļ vai ne tajā vietā, ne tajā laikā. Un, mīļā Anita, uz tevi skatoties nekad negribētos domāt, ka tu esi bijusi cietumā, jo redzi, kā jau es teicu, cietums nav nemaz tik briesmīga vieta, un tev izdevās paskatīties šo vietu e, no otras puses – kā ļoti daudzi skatās tur amatpersonas, kuras nokļūst kaut kāda iemesla pēc, arī paskatās no otras puses un mācās dzīvi, ko varbūt nemaz neiedomātos tā saprast un mācīties, ja tur nenokļūtu. Anita Miļā, tev arī gadījās, un kā tu izdzīvoji šo laiku? Es varētu teikt, ka es nevis izdzīvoju, bet es guvu pārliecību, ka nedrīkst tomēr visiem uzticēties, ka tomēr ir jātic tikai garīgi un ka tomēr ir jāsaka ļoti bieži dzīvē nē. Nemācēt pateikt nē, tā ir cilvēka lielākā Vajag. kļūda. Mm. Bet teikt, kad Es tomēr biju stipri gados, jau pensijā, un pārliecinājos, ka tomēr audzināšana stingrā ir daudz ko palīdzējusi. Tā man ir. Tā kā tevi stingri kā audzināja? Jā, mūs uh, pietiekoši neiet mani, bet visu padomu laiku cilvēkiem un atbildības sajūta. Ja cilvēks jūtas atbildīgs, Viņš tur neredz neko sliktu, un tas viss ir pats par sevi saprotams. Tas ir apdoma laiks un tikai. Jā, man jāsaka no pieredzes, kad eh, daudzas sievietes eh, nu, saka, ka paldies Dievam, es nokļuvu šeit jo varēja kaut kas sliktāks gadīties. Un tas, ka cietums nav tā sliktākā vieta, ja? tā ir rehabilitācijas vieta un, kā tu saki, apdomu un pārdomu vieta, piestātne, vai ne? Jā. Un uh, tur jau arī tagad, redz, tu teici audzināšana, tev stingra audzināšana. Nu, tev bija tāda laba, stingrā audzināšana. Tev bija droši vien tāda, nu, kā pareizi būtu, ja? Jā, Tā, tevi, un arī... Ko drīkstētu, ko nē, jā, morāli. Mācīju uzticēties visam, diemžēl. Nu, jā. Un, kad notiek pie mums pārkārtošanās, tad tomēr ne visiem var uzticēties, ja? Lūgumiem viņu un viņiem palīdzēt. <coughs> Aha, tādā ziņā tev Jā. tā... Mm, cilvēki tas... met kažoks uz otru pusi, un tai periodā it sevišķi. Mm -hmm. Nu jā, bet kas attiec uz audzināšanu, eh, šajos cietuma apstākļos nonāk cilvēki arī ar stingro audzināšanu, bet būtībā tā vairs nav tā tāda stingra, tāda pie kārtības, bet pārstingra jau audzināšana. Nē, nē. Tāda tev nebija. Nē. Jo, jo tad tas beidzās Disciplinētība, saprotiet. Disciplinētība, jā. Jā, jā mhm, un mm -hmm. ievērot eh, režīmu dienas, jā, un vispārējo. Tas tomēr ļoti, ļoti cilvēkam palīdz un visur centies saskatīt pozitīvo. Tas arī, starp citu, ļoti palīdz, ja? Ticība, mm pozitīvisms, jā, bet nevis uzticēšanos. Uzticēties nevar. Nu jā, nedrīkst būt akla uzticēšanās. Jā, nu, bet jā. ticību saglabāt un veicināt, tas ir ļoti pareizi. Un katrs cilvēks, nu, diemžēl neticēsiet, bet es teikšu, tā ir tomēr tāda piespiedu atpūte cilvēkiem, kuri ir pārstrādājuši. Nu, Ar vienvārdu sakot, tevi var Jā. gandrīz vai apsveikt ar to, Jā. ka tu starp citu... Lai e, cilvēks sev Jā. saudzētu. Jā. Saudzētu, jo parasti cilvēks sevi nesaudzē. Bija vēl viena kundze, kura tiešām tika vaļā, teiksim, no tādas atkarības ģimenē, ka viņa visu visiem skrien pa priekšu, visu viņa izdara citu vietā, un tad viņa dabūja atpūsties, un viņa pieļāva spiestā kārtā tiem pārējiem ģimenes locekļiem tagad darīt to, kas viņiem ir jādara. Nu, nu <laughs> ģimenē man nebija tā, ka skrien nu, tev, pa priekšu, nebija tā, jā, bet tev... no darba holismas slimības, Aha. ja, jā, kaut lūk. pensijā <laughs> bija. Es tiešām pateicoties tam, pie tiku galā vairāk sev un ticībai varēju pievērsties tad eh, tu vari teikt, ka tev tā nebija tāda nelaime un briesmīga bēdu leja, ka nu tu tur biji tos dažus nu, gadījumus. Nu, lielākā nelaime tomēr bija, kad eh, ļoti grūti ir būt vienā istabā kopā ar cilvēku, kurš ir nodarījis bērniem pāri. À, ah, nu tāds tavs skatījums, ko tu nevari Jā, samierināties. tas nav un... samierināms, mhm, un, mm -hmm. un diemžēl, nu, arī nekad nebūs. Un es nedomāju, ka tas būtu arī jā, jādara, jāsamierinās. Jā, tas ir tavs tāds individuāls skatījums, bet ja jā. mēs skatāmies, piemēram, nu, es tur tādas daudzas redzu, ja, eh, nu, eh, redz, pastāv jau tā piedošana piedošana, kas tas cilvēks varbūt viņš izdarīja vai afekta stāvoklī, vai neveselas psihes dēļ, ja? Nu, Tur jau apzināti neviens nav tāds, kurš iet un kauj tagad kādu, ja? Nu, man negribētos eh, analizēt šo apzināšanos Nedarīsim to. to. Jā, mhm, jo mm -hmm. es esmu izbaudījis, kas ir bērna nāve, uh, Un nu jā, citi, tev ir un... savs smagums palicis no tā, un tev ir tā, to, to, to nonāvēto bērnu dēļ, tev jā. ir tā trauma, jā. jā. To var, Kā protams, var darīt pāri? Jā, jā, jā, jā, skaidrs ir. Nu. Un tāpēc es tik daudz palīdzu arī tagad, radu bērniem, saviem bērniem, ja var, vai ko, bet ne katrs, starp citu, pieņem, ir jau tie, kas izmanto. Nu, Anita, bet tagad tu proti tomēr arī atšķirt to, ka izmanto, un varbūt Jā. tu drusku pieļauj, eh, tev sirsniņa ir tik laba, ka tu to dari, un tu tajā darīšanā sev tādu gandarījumu gūsti. Nu, nu, nu, tāda ir tā labdarība, un Jā. dari, cik tu vari labu izdarīt, nu. Tu arī dziedini sevi caur šīm lietām. Jā. To, kā tu vēl citiem palīdzi, to mēs vēl tālāk runājot, mēs vēl parunāsim, <clears throat> jo tev ir tāda sirsniņa žēlsirdīga, un tas, ka tu caur to dziedini tā savu to sāpi. Nu, un ko tu vari, Aleksandra, mīļā stāstīt, tev arī ir tāda, nu, cietuma pieredze varētu teikt, ja? Kā tas nācās, ka tu biji cietumiņā? Tu laikam divas reizes, kā tev gadījās būt? Jā. Jā, tā nāca sanāk. Kā bija pirmajā reizē, tu biji cik ilgi? Bija, nu, divi ar pusi bija, bet mm, es ātrāk tiku mājās. Skaļāk parunāsi varbūt, varbūt, ka tevi nedzirdēs visi. Tiku ātrāk mājās, jo par labu uzvedību strādāju. Un, un, un pusotra gadu es biju tur tā vietā. Pirmo reizi. Pusotra gada. Pusotra gada, bet ko tad tu tādu nodarīji, ka tev iedeva pusotru gadu? Jā, nu, kopā man bija divi ar pusi. Man bija mm, narkotika tirgošana. Aha, tu biji kaut kādā trūkumā vai kā? Kāpēc tev vajadzēja to darīt? trūkums, protams, bet eh, nu, vairāk man bija apstākļu dēļ. Apstākļu sagadīšanās, ja? Tādā kompānijā tu biji tādā draugu pulkā? Jā. Un, vai tu toreiz jau, kad tu nokļuvi pirmo reizi, vai tu biji ticīgs cilvēks? Es biju Bet tu praktizēji savu ticību un vienalga, tad tu darīji tādas drusku blēņas? Ir tā, kad um, es uzzināju šīs lietas visas un, un, un, un es padēvos vājībai. Aha, nu, kārdinājums, stiprāks, kārdinājums, nu tā jau daudzi. Tā. Jā, jā, jā. Tā, jā. Mhm, mhm. naudiņa, viegla jā, naudiņa. Jā, jā. Mhm, darbs nav smags. Jā. Un īstenībā e, tas nebija tā apzināti. Domāju, forši e, ātra nauda, jā, un, un, un, un nav tādas nekādas no nu, rūpes. Neapdomīgi tas bija. Pilnīgi neapdomīgi, jo redzēja, kā citi, citiem tā nauda nāk, jā. Un liekas, ka tā normāli, nu citi ar tā dara, vai ne? Jā, jā. Un likās viss tik vienkārši un viss kārtībā. Bet tev parasts darbs kaut kur nebija dabojams? Es strādāju tajā laikā. Kur tad? Eh, es pavārs, eh, pavārs es jau sen izmācījos 90. gados pa pavāru. Aha. Jā, un, un, un, bet algas bija dikti mazas patiesībā tajā nu laikā. Nu jā, nu jā. Dikti mazas algas bija. Un, un tāpat tās nedzīvoju. Man nebija savs jums, es dzīvoju pie citiem cilvēkiem. Un tāpat tās bija jādomā, nu, kad visu laiku man uztur citi, un tā alga ir dikti maza, un es nevarēju izvilkt, man arī bērniņi bija. Cik tev bērni? Nu, man trīs puikas tajā laikā. Trīs puikas. Jā. Mm -hmm. jā, nu, īstenībā bija, bija savas grūtības, jā. Bet, klausies, bet darbu tev deva, tu varēji dabūt darbu. Nē, man bija tajā laikā ļoti liels problēmas ar darbu. Kāpēc? Nu, mani ne, nepieņēma tautības pēc. Tāpēc, ka tu romiete? Tieši tā. Mm -hmm. jā. Tāda diskriminācija, tā jā. Bija, jā. Jā, jā, jā. Jo bija tā, kad uh, reklāmās ir, kad ir vajadzīgs pavārs, es sazvanos pa telefonu, un tad, tad es atbraucu jau tikties, jā. Man mamma tā pasaka, nemaz neuzklausa. Nē, nē, paldies. Mums jau ir pieņemts. Mm -hmm. tas... Jā, jā, jā. Nu, tie ir nu, dzirdēti tas, nu, varianti. Jā, jā. Tas jau bija pilnīgi mm -hmm. jūtami, ka tikai tautības pēc. Un, un tā. Vienmēr atraidīt. Bija bieži, jā, tā. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, bet tad, tad otro reizi tu atkal nokļuvi otro reizi nu, vēl nebija mācība, kā saka, pieņemta pilnībā tev, jā, un tu nokļuvi atkal. Kāds bija tas otrais periods? Tad mēs ritīgi sadraudzējāmies, jā, tajā otrajā. Un kāds bija tas tajā Iļļuciem cietumiņā? Pašā cietumā? Jā. Jā, otra reize patiesībā bija tā, kad eh, es atkal ar savu vājo raksturu un arī nemācēju pateikt to, uh, Nē, Nē kā Anita. Jā, <laughs> jā, jā. Mm -hmm. jā, un es nejūtu, kad mani izmanto kāds vai kā. Es pati, nu, tā kā piekritu, jā, un, un labprātīgi, nu, nu, kā teikt, nelabprātīgi, bet, nu, sanāca tā, kā sanāca, jā. Un es atkal sāku, vai ne, to pašu, to pašu, un... Un cik tev iedeva, uh, nu, termiņš kāds tev otro reizi? Otreiz astoņi gadi. Jā. Jā. Jums bija arī grupa. Es jau uzskaitās jau, nu, kā bargākie ir grupa, jā. Un kā tev tie astoņi gadi pagāja, ko tu darīji, ar ko tu tur nodarbojies, kā tev mainījās saprašana vai, vai kas? Jā, mm, pirmo laiku ļoti grūti pieņemt bija, ka tie astoņi gadi, jo uzreiz jau pirmais bija bērni, Un kur tev bērni palika tad, kad, kad tu nokļuvi? No, nu, pirmo, jā, viņi man palika pie, nu, bērnu tēva māsa. Un, N, nu, pie radiniekiem, jā? Jā, jā. Mm -hmm, mm -hmm. jā, un tāpēc tam jau viņa mira, un tad eh, meitiņa sadeva brālim savam. Jā. Nu, ar vienmēr sakot, bērni bija pie vietas, pie radiem, ja? Bija, jā. Mm -hmm. Bet eh, dzīvojot tai vietā, jā, ieslodzījuma vietā, mm, laiks gāja un viss, protams, grūti, visu laiku domās par bērniem un es tiešām naktīs raudājies Dievu lūdzu, jā, lai mani bērni nenoiet no ceļa, jo es apzinājos, ko es darīju. Es sāku, tu apzinājies, tu jā, sāki apzināties. Es un... sāku apzināties, Tāpēc, kad es redzēju, ka sievietes, manas pašas tautības, jā, viņas nāk, nāk iekšā, un es dzirdu, kad viņām mirst bērni, jā, vīri mirst. No tām pašām narkotikām, no nu, nar jā. jā. Kuras tu tā dāļāji Kuras, citiem, jā? Jā, mm -hmm, jā. Mm -hmm. Un um, man tiešām, nu, Dievs apgaismojas, ticu. Jo es visu laiku lūdzos, uh, jā, par to, kad eh, man vēl nebija apziņa, kad man jānožēlo tas. Es vēl to nesapratu, bet tad, kad es redzēju, kad šīm sievietēm tiešām mirst bērni, dēli, vīri, jā, un ģimenes, un viņas nāk un atkal iziet, un atkal tās pašas ienāk, man bija par ko aizdomāties. Jā, Bet viņas pašas tā kā nelietoja un neko, viņas sēdēja arī atsēdēja vīru un dēlu vietā. Jā. Arī, tā, arī tāds, protams. Un, eh, un tad es sapratu, nu, es, es varu teikt, ka man Dievs apgaismoja manu prātu un tādu saprašanu. Es eh, to redzot, jā, ka viņiem ģimenes visas šitā eh, aiziet ģimenes locekļi dēļ tā visa, un, un ka viņas neapzinās pašas to. Jā. Jā, Un nu mani tas uzrunāja, kad es taču arī to darīju. Un arī man bērni ir, jā, kuri ir, kuri ir brīvībā un aug bez manis. Un es ļoti baidījos, ka tas nenotiek maniem bērniem. Un es tiešām lūdzu Dievu. Es naktīs raudāju, jā. Jo ir grūti tajās vietās visu priekšā neraudāsi. Tu meklē kādu stūrīti, kur tu vari būt viens, jā. Ja? un viss vis, visvieglāk bija naktīs pilvenā raudāt. Un lūk Dieviņu, nu, To tām sievietēm, nu jā, tev jāraud, ka tu iedomājies to, jā, bet tas ir pāri, nu tas, tas tagad ir pāri un garām, bet tu runāji arī ar tām sievietēm, varbūt, ka viņas arī aicināja padomāt par savām dzīvēm, jā? Jā, protams. Un? grasās runāt, bet nu, kādu uzklausu, jā, jā, piekrīt. Visādīgi bija, protams, atkal nācās nu, dzirdēt, kad atkal tas pats, ja, kad iet mājās un atkal tas pats notiek. Nu, viņas nu, netiek nu, ārā no tā loka, kur viņas ir tajā Romu lokā, tajā, eh, kuriem tā morāle un likumība ir tāda zema, ja? jo viena daļa Romi taču ir ar augstu intelektu un labu uzvedību, ja? bet tā daļa, un viņas netiek no tā loka ārā. Jā. Bet, eh, redzi, eh, man interesē tā šodienas tā tava būtībā laime, ka tu esi ārā, ka tu esi tikusi ar to galā, un tā laime slēpjās tajā apstāklī, kad, kas citiem varbūt nav. E, tu esi privileģēta ar to, ka tev ir viens stiprs plecs, jeb pleciņš, kā sacīt man gribētos, un tā ir Anita, kura tev palīdz ārpusē noturēties, cik svarīgi ir, kad atbrīvojās no cietuma, un tev ir kā cilvēks, uh, blakus nostājās, un tad tu vari atspiest plecu. Anita, tu esi tas pleciņš stiprais, ja? E, Jā. E, bet tas jau notika tad, kad tu aizgāji uz atklāto cietumu, kad tu atbrīvojies no Iļļuciem cietuma un aizgāji uz Olainu. Anita, kā tev ienāca prātā, ka tev vajag šai meitenei palīdzēt? Mhm. Man tas neienāca prātā. Nu? Viņas tante bija man, mana un manas ģimenes paziņa, draudzene un vecāks cilvēks gados, kurai es palīdzēju un rūpējos gadu desmitiem. Romiete arī. Jā, mm -hmm. inteliģenta romiete, Jā. kur bija skolot un to. Un viņa ļoti lūdza, lai es palīdzu viņas radiniecei un piepalīdzu, jo viņa juta, ka viņai, viņai bija pār pa 90 gadiem ir, ja, un viņas iepazinās no jauna, jo viņām ļoti ilgi bija šī saitne pārtrūkusi, mm -hmm. un doties solījumu ir jātur. Un tā es piepalīdzēju, kaut gan vairāk kārtīgi, nu, it kā aptecējās sirsniņa un vispārējo, un vai vajag, bet solījums ir. Nu, labi, ka tas cilvēks māk pieņemt, bet brīžiem tā ir, kā ir. Aleksandra, bija. tā kā nu, re, nevienmēr pieņēma to tavu nu, tos padomus un piepalīdzību, nu, ja? Viņa viņus pieņēma, bet brīžiem, kad bija tā ļoti, ļoti bīstami, nu, tad es paliku ļoti stingra un, un dusmīga, un ne tā pa jokam vien. Jā, bet... Jā, un tad es tiešām lūdzos, lai Minas kundze viņai no tās mhm, puses mm -hmm. jādod to saprašanu, jā, paiet pusdiena, diena, vienreiz pat trīs nedēļas laikam pagāja, ka viņa cilvēks zvana un tomēr lūdz šo palīdzību jo to es esmu sapratusi, ka nevajag tad uzbāsties, bet gaidīt, lai pats palūdz. Nu, ideāli, ja tā var, ja, un sagaidīt tomēr, ja, Jā. jums tiešām ir paveicies, jo nodibināt šādas attiecības, ka var sastrādāties, tas jau nav ģimenē pat vienkārši, ja, kur nu vēl divi tā kā, nu, sveši cilvēki, var Nu jā, teikt, un ar ja. dažādiem uzskatiem pilnīgi. Jā, dažādu bet temperamentu. Jā, <laughs> tā, bet tā. ir dažādi tādi neitrāli instrumentiņi, kur jāmāk ir īstā brīdī izvilkt no otras puses, pagrūst, ko viņi pat nenojauš, un tad, ka lūdzu, tad nedrīkst atteikt. Tur gan nē, tad jā, nevar teikt, jā, tur ir tai brīdī jāpiedomā, kā var to darīt un to. Tev uzkrājās brīnišķīga audzināšanas pieredze. nu, it kā jau viņa bija, bet nu, tāda pieredze man nebija bijusi. Bet, ja tā... Tur tā lieta, ka tev bija vispār, bet ne bet ar šādu vispār... bērnu. Ja? Nē, man ir mm. bijis ar Arī ar grūtiem vienu, bērniem. Ja? Jā, mm -hmm. ar vienu cēsu puisi, kurš nepilngadīgs tika Aha. ļoti slavenam cilvēkam pareizi, un man kā darba audzinātāja ar viņu bija Mēs ar mhm. viņu esam pazīstami jau Cēsu piec... audzināšanas, nepilngadīgu audzināšanas. Mhm, jā, puisis, mm, kurš puisis. Te, jā, kur bija palīdzējusi ļoti viena slavena kundze nokļūt brīvībā, un viņš bija pie mums darbā, nu, mhm. darba audzināšana tā saucās tais laikos. Un, mentors, tagad jā, saka mentors, jā. jā. Mentors, un to, nu, viņam palīdzēja, un šī, šī metode būs, jo tomēr pieaudzis cilvēks, pieaugusi sieviete un citu tautību vēl, un galvenais, ka pats to tautību uzsver, tas visgrūtāk ir, ja? Tā ir Romu kļūda. Viņi ļoti bieži saka, oi, mums romiem atteiks. Nu, un ar to viņa jācīnās. to atrunājās. Viņa Va, to atrunājās. Mēs pareizi sapratām. Jā, jā, jā, atrunājās. Jā. jā. jā. Mhm. Jo, nu, nevajag negatīvo pa priekšu nu, e, sūtīt. Tu, tu e, ar galvu tagad, kad nē, bet e, pa lielākam romi at, at, viņi atrunājās. Jā. Ja konkrēti tu vai kāds cits vēl, ja, tie varbūt tās nē, jo fakts arī tas pastāv tāds fakts sabiedrībā, diemžēl, jā. ja, bet vienai daļai tā ir atruna, jo viņam nav tad jāpiespiež sevi nestrādāt, nekā viņš nē, turpina nē, nē, to pašu, nebija tādi ne? gadījumi. Bet tie, šeit jums... Eh, viņa vienkārši neticēja, viņa jā, bija jā, ticība tie, pazaudējis, jā, bija jā, jā, jā. jārāda piemērs ar to, kad uh, ir tomēr, nu, jātic ja, kad varu, pats varu. Nu jā, redz, un, jā. un redz, eh, Aleksandrai arī ir raksturiņš tāds pakļāvīgs ļoti, un viegli var paraut uz vienu pusi, uz otru, un gribās būt labai, ja? un tad iemācīt viņai noturēties un būt pašai un neatkarīgai, nu, tas nav vienkārši. Ok, eh, Aleksandra, eh, tu pati saproti, ka viņa tev palīdz raksturu mainīt. Tieši tā. Tu to saproti, jā? Ļoti daudz ir palīdzējusi, tieši tā. Viņa, tev... viņa ir čakla. Tas ir tas viņas pluss, ja, nestoties to, ļoti, nu, varētu pat teikt, ka mūsu mentalitātes cilvēki varbūt nav pat tik pedantiski uh, uz to uh, svarīgumu, tai tīrībā, tieši tai elementārā, mums svarīgāk tai brīdī varbūt ir kaut ko citu padarīt un paizglītoties, un tas viņai deva virzību uz savu uh, noturēšanos darba, tirgu un visur pārējā. Bet mērķtiecīga. Tā ir vienkārši brīnišķīga pieredze jums abiem, un kā piemērs varētu būt daudziem, e, ka tā var būt, kad divi cilvēki viens otru, jūs jau ietekmējat viena otru, un e, viena otra e, dod otram, bet iegūst pats sev, ja? Tas ir tāda dalīšanās, un es teikšu, tāda dalīšanās mīlestībā. Jā. Šajā sakarā mēs varētu pat paklausīties vienu tādu dziesmiņu. E, redzat, darbojoties tajā ilģuciem cietumā un arī ar sievietēm vēl pēc tam ārpusē, kad jūs atbrīvojaties, man arī uzkrājās pieredze un tad reizēm iznāk tā radošās lietās kādos darbiņos ārā un man tādas pasaciņas sarakstītas un viena ir par drupatiņu, ka drupatiņa devās pasaulē eh, skatīties, kā tad tur iet, kā tur dzīvojās un tieši viņa e, ieraudzīja, ka cilvēki dalās mīlestībā, palīdz viens otram, palīdz tiem, kuriem ir grūtāk, un beigās drupatiņa pati viņa iekāpa vienam eh, novārgušam zvirbulēnam knābītī, pabaro to ar sevi un zvirbulītis eh, priecīgi iečivinās. Paklausīsimies dziesmiņu priekš mums. Pasaule pilna ar trupatiņām, pilna ar labām un sliktām ziņām. Vai esi laba vai slikta ziņa, vai esi tu kādam trupatiņa, putniņa knabī aperas klusi, atdodu draugam no drupatas pusi. Iečukstu austiņā klusi, jo klusi vislabāko ziņu, kas atnākusi, kas atnākusi. Ja visi kopā, kas kopā auga, tad vienam otru ir jāuzrauga. Esam viens otram, kā laba ziņa, kā sātīga maizītes drupatiņa. Putriņa knabīņa pavēras klusi, atdodu draugam no drupatas pusi. Iečukstu austiņā klusi, jo klusi vislabāko ziņu, kas atnākusi, kas atnākusi. Esam atpakaļ studijā. Jūs noklausījāties dziesmiņu drupatiņa, un es domāju, ka būsiet jau visi saklausījuši, kas dziedāja. To dziedāja aktieris Rudolfs Plēpe kopā ar savu mazmeitu Mariju, un melodiju uzrakstījis maniem vārdiem ir visiem pazīstamais eh, komponists Valdis Zilveris. Nu, lūk, dalāmies ja, ar labu ziņu viens otram, ko tikai labu varam pasakīt un paziņot. Tavs pozitīvisms, kā tu teici, Anita. Ja. Uh, eh, un, <clears throat> un turpinam dalīties mīlestībā. Un kā jums tagad, um, Aleksandra, tu taču tagad strādā, cik es saproti, un, un, un lab, labā vietā, un labi pelni, un, un tev nav <laughs> vairs jānodarbojās ar kaut kādām nepareizām lietām. Jā, tieši tā, paldies Dievam. Es strādāju un, un, un man ir laba priekšniecība, ir labs darbs un es zinu, kad mani tur gaida un es ar prieku eju uz darbu. Tu ar prieku, nu, ar tas prieku. Ir, tu jūti, tiešām, ka tu tur esi vajadzīga. Es tur vajadzīga, un, nu, nu, tā ir tā dzīves jēga, kā, jā. kā mēs zinām, vai tieši ne? Tā, jā. tu esi vietā, beidzot, jā? Jā, paldies Dievam. Nu, Un kā jūs tagad abas eh, turpināt tikties un, un droši vien, kad, kad tev vajag to plecu, tu jū, vajag, vajag, jūs jau esat kļuvušas mēs, atkarīgas viena no Mēs otras. esam kā ģimene. Tiešām. Ģimene, jā. Lūk. Kā ģimene, un, un es mums nevaru, ja es nepazvanīšu un nepaprasīšu, <laughs> kas un kā, un kā man labāk, ja, ja man ir vajadzīgs padoms, es visu laiku prasu. Un Anita ir es sirds mierīga, ka tu zini, Anita, jā, kā ar Jā. viņu ir un ka viss ir kārtībā. Jā. Ja? Bet um, man liekas, ka um, jums tur pie tā jūsu tandēma tagad piesliesies vēl kāds cilvēciņš. Kā tur ir, Aleksandra, tev ir kaut kas aprūpējams? Jā, paldies Dievam arī, kad uh, man pašlaik ir uh, aprūpē iedota brāļa meitiņa. Cik viņai gadu? Eh, mans brālis ir miris, jā, mm -hmm. un viņa meitiņa, viņai ir 13 gadi. <gasps> Vai, vai. Jā. 13 gadiņi, tas ir Anita gandrīz kā viņai, ja, kā tu viņu <laughs> audzini tikpat kā 13 gadīgu, tā tagad Aleksandra ir vēl viena, pašai viena 13 Jā. gadīga. Un arī, un arī šajā uh, Eh, arī šajā lietā arī man Anita. Bez viņas palīdzības es tomēr nevaru, jo kad es esmu darbiņā, es pilnībā uzticu Anitai. Es zinu, ka viņa mācās, viņa ir pieskatīta un viņa ir uz vietas. Jā. Anita, jā. tagad tev ir dubulta. Jā, jo man ir darbs, eh, Rūpe. strādāju nu, naktsmaiņās, mm -hmm. ir arī dienas maiņas, bet eh, naktsmaiņā, ja es esmu, tad es esmu Es tiešām pie Anitas griežos, un tad viņa labprāt arī to dara. Viņa labprāt. Tev ir tā duša, ka tu tiksi galā, jeb kā tas ir? Nu, ir, ir, jā, es redzu, kad ir grūti tas sākums, un viss, kamēr iepazīsim vairāk bet, viens otru pieredzīs. Bet viņa nāk tā kā ar no Romu tādas vides? Nē. Nē? Nē, nu pirmā viņai auģu ģimene bija, aizbildņa ģimene Aha. Romu. Aha no kuriem viņa aizmuka. Pēc tam viņai Aiz, no aizmuka. cik gadiņiem tad viņa tika paņemta? Ģimenei? Nu, viņai bija seši gadiņi. Tad... Wow. Mm -hmm. Seši Bet bija. kāpēc viņa aizmuka? Nu, bija slikti. Bērnam tika barī, darīts pāri. Viņai arī brālīts ir 16 gadīgs. Un kur tas ir? Un tas ir Rīgā centrā bērnu. Nu, nebija labi bērniem tur, un tad pēc tam viņi nācās citā ģimenei kamēr es biju tajā vietā, jā, es nevarēju. Aha. Jā, mhm, bet es mhm. sazinājos vienmēr ar bāriņu tiesām un visur, kur varēju, zvanījos eh, Rīgā, nu, kas ir atbildīgi par tiem bērniem un visu. Es neko nevarēju vinēt, jo es pati biju tādā vietā. Jā, jā. jā. bet paldies Dievam ir tā, ka tagad, un, jā, pēc tam viņa bija Latviešu ģimenei, bet pie labas sievietes viņa bija. Mm -hmm. Labā mhm. ģimenē. Es nevaru teikt, viņa netika darīt pāri, viņai bija dotas visas iespējas. Viņa varēja mm, piedalīties visur un, un, un nu, bērns bija, kā saka, bija labi, paldies. Bet Dievam. kāpēc tad tagad pie tevis? Nu, sieviete, viņai bija vairāki bērni pie viņas aprūpē. Mm -hmm. Jā, mhm. viņa bija kā Auģu ģimenē. Auģu ģimenē, jā. Aha. Auģu ģimenē. Bet, eh, Tur viņa bija divi gadi. Aha, kā tu domā, ar kādām grūtībām tev nāksies sastapties? Nu, ir eh, viss, kas ir tagad tie gadiņi ir un ir tās, nu, kad viņi slēpj kaut ko, vai ne, un, un Kā tu dabūs uzticību, uzticību, tev jā, jābūt bet, eh, draudzenei. Bet ir, paldies Dievam, ir. Ir, jā. Ir, jā, mm -hmm. viņa man, mm, mums ir sarunāts, ka mēs viens otram stāstam taisnību, jā, un, un paldies Dievam, viņa jā, viņa labprāt un uzklausa, un kad viņa jūt, kad ir nepareizi, viņa atkal saka, jā, tu pareizi teici, un es darīšu tā, tā kā tu, ir, ir paldies mm. Dievam, ir labi. Anita, viņa pie tevis arī tad mēdz būt, ja? Jā, viņas pat vakar bija ciemos pie manis, un to šo, šobrīd, nu, meitene, nu, pusauģu gadi ir pusauģu gadi, un viņa ir pati ģenētiski dzimusi jauktā ģimenē, Aha. jā, tā kā mhm. tur vēl jo vairāk, talantīgāk parasti taču bērni dažādi mentalitāšu, mm -hmm. jā, mhm. ļoti gudra meitene, bet nu tādu pārbaudījumu vajag abām. Gan Aleksandrai, uh, gan arī pašai meitenei. Ja? Nu, arī un tev, Anita. Man tas sākā būtu godīgi pensijā, bet nu, lai es neaizmirstu, ka vēl tomēr esmu jauna un ka varu kustēties. Pensijā <laughs> neaiziet veci, pensijā aiziet vēl pavisam tīri jauni. Mm. Jā, nē, nē. Tas ir tā, ka nu, tiešām viņam jāsaka ticība, mīlestība vienai pret otru, un galvenais, lai neaizmirst, kur ir Dievs. Bo, es tieši un, to gribēju tajā audzināšanā, tu kādreiz jā, ieminējies, ka Jā, ka tas ir ļoti, tā, un garīgā. meitenīte ir tomēr katoļticības vismaz Aha. bijusi, un mhm. nu, mēs katoļi jau esam mazliet spītīgi, mērķtiecīgi, tā kā viss būs. Mēs Vi, paļausimies. Viņa ir kristīte, un viņa vir, pirmā komunija viņai arī bijusi, jā? Ja? Viņa Nu, to ja, mēs tiktu, nes, à, jūs vēl nezināt to. Mēs to nevaram, jo mm. viņa kādu periodu nav gājusi Aha. baznīcā, jā. Tas nu ir bijis tai auģu ģimenē, laikam nu, jā. tas mīnusiņš, jā. Vidzemē nu, mm. jā. jau savādāk cilvēki ir. Jā, jā, Viņai jā. strauji bijis jāmaina, tas viss ir. Mm -hmm, mm -hmm. Bet tā ir dzīves sakritība un cilvēkam katreiz uzdot tādu smagumu nest, kā viņš var, un ja viņš kādreiz kaut ko nav nesist, vienalga viņam ir jāpagūst nest, nu, tā ir Aleksandrai, un arī man laikam, nu, es pamaz esmu audzinājusi savus piecus. Nu, tev vienkārši ir tāda pieredze, ka tev nav kur likties. Tev visu laiku ir jādalās un jādalās tajā pieredzē, un jāuzkrāj atkal jaunu un jādalās Jā. atkal. Nē, ne? nu, mēs dalamies eh, kā varam daudz savādāk un varbūt arī biežāk. Es esmu šerpakā to, bet tas ir izskaidrojums. Nu, kā kurzemniece. Jā. jā, tie ir drusku šarpi, jā. Jā, nu, jā. Normāli. Nu. Viss kārtībā. <laughs> es arī esmu. Viss kārtībā. <laughs> <clears throat> Kas tev sagādā prieku, Anita, visā šajā man, pašreizējā Man viss dzīvē? sagādā <clears throat> prieku, eh, ka cilvēki gūst pozitīvu rezultātu, tas, ka pozitīvi viss sakārtojas un vislielāko gandarījumu tomēr dod ticība un viņu pavairo vēl tas, ka tomēr rezultāts ir redzams un vislabāk ir tā, ka pasaka, jā, tev bija taisnība. Tā nu, jādara jā. ir, un tad tas tāds gandarījums ah, ir, jā. kā, nu, tiešām. Un meitene ir pozitīva, un viņas abas kopā, nu, tiks. No kļūdām jau jāmācās. Nu, nu no kā cita mēs viņa... mācīsimies jā, tikai jā. no savām kļūdām, jā, jā. jā tā nu gadās, kad ir tās eh, kļūdas, bet man tā patīk, ka pats atzīst un saka, ka nu, nav, tās ir tādas eh, sadzīviskas kļūdas. Mm -hmm. Abas kopā viņām tagad ir tāds mm, sabiedrisks sakmentiņš, ka jākopi. Šuneļi ir un viņām dikti gribējās, bet tagad redzēs, tas uz laiku bija, un tagad redzēs, ka, nu, jāklausa padomām, ka nevajag viņus, ja nevaram rūpēties. Nu, Nu jā, nu jā. Bet es esmu priecīga, ka jūs abas divas, ka es ar jums tādām abām tandēmu esmu satikusies, un, un tas tu caur probācijas dienestu laikam darbojies, kā arī tāda palīdzētāja, Nē, ne? es sākumā centos Bet tomēr palika individuāli. Eh, jā. Individuāli un, eh, <clears throat> jāsaka, netik daudz caur probācijas dienestu, cik uh, pati no darba holisma kalpoju savam garīgam tēvam Andrejam tavs, Mediņam, aha, un mm -hmm, tas mm -hmm. man dod tādu pieredzi, un tai pašā laikā arī nepieļauj tad uh, šīs garīgās kļūdas. Ja. Tava privātā, eh, eh, brīvprātīgā probācija tā ir tava, jā. Paldies Jā. jums abām <laughs> divām. Es esmu priecīga, ka jūs esat apmierinātas ar savu savstarpējo sadraudzēšanos un palīdzību. Paldies jums par šo satikšanos un par šo sarunu. Un paldies jums, mīļie radio Marija klausītāji. Eh, novēlu mums visiem padalīties mīlestībā, ar redzīgām acīm paskatīties – kur mēs to varam darīt. Paldies visiem! Paldies arī Paldies, jums, Ainīt! Es esmu sava brāļa sargs. Ar mīlestību, kungs, tu mani pilnu lej, lai doto atdodu, kad manos līdzcilvēkos garām eji.